Braniti čast muslimana je obaveza. Ograditi se od onoga sve što napada muslimana isto tako je obaveza. I ukazati na one koji napadaju muslimane islam je obaveza. Do prije samo nekoliko dana Amerika i njezini poslušnici su htjeli malo zaprašiti svoje prijatelje šije time da im zabrane da više ne ubijaju muslimane nuklearnim naoružanjem. Ovo je toliko smiješno i toliko neozbiljno da je malom djetetu jasno da nama ili bio šija neprijatelj ili amerikanac jedno je te isto samo što su šije gore ujedinjene nacije krstaša na čelu sa cionistima danas da sjedeju, da raspravljaju o tome. Da li treba muslimane ubijati nuklearnim naoružanjem ili samo tenkovima i granatama? Ili bombardovati avionima? Pa se oni danas dogovaraju nemojte nuklearnim naoružanjem, to je previše. Nemojte. Zaista je to podlo. Ali nastavite ubijati i dalje nastavite i dalje paliti, silovat, klad, otimati metke muslimana, silovat majke muslimanke, to slobodno nastavite. Ali nemojte više da bi bacali nuklearne bombe. Produžene ruke ovih taguta su evo i ovde u Bosni progovorili. Kada god njihovi bogovi progovore, robovi bogova moraju da šta? Da govore ono što od njih njihovi bogovi traže. Pa se okupljaju ministri, ministrići, da spriječe ne odlazak muslimana u Siriju. Ne, ne. Oni žele da spriječe pomaganje muslimana Sirije, Afganistana, Iraka, žele da spreče da se pomažu islami muslimani. To su ljudi koji imaju navodno muslimanska imena. Pa pogledajte šta kaže jedan od ministara ove demokratske države. Kaže on da je potpisao ugovor i uputio parlamentarnu proceduru zakonsko rješenje da se krivično gone muslimani, ovdje stoje i državljani, jer ovo važi samo za nas. Rusi su juče poslali u Siriju 300 svojih specijalaca, da Bog da se ne vratilo nikad odatak. I to nikom ne svijeta. Hezbollah, šije, Židovi konstantno šalju. Američka tija konstantno šalje. Svoje dobro obučene specijalce u Siriju. I to nikom ne smeta. Ali kada jedan musliman napusti oranicu, napusti svoje ognjište i kuću, sveže uzde i kaže odo pomoć muslimana, jer više ne mogu gledat. E to ne može. Može i moći će tako mi Allah uzvišenog. za razliku od ovih kvazi muslimana koji sebe nazivaju muslimanima koji kažu da će krivično goniti oni koji nepotrebno ginu i ulaze u paravojne i parapolicijske organizacije. Mi moramo poručiti naša braća Mužahidi ne samo Sirije, čitavog svijeta. Oni ne proljevaju krv ono za što vi dajete svoj trud. Oni nisu i ne proljevaju krv za demokratiju, za Ameriku, ne naprotiv. Nego kad su čuli da krv šehida ima miris miska, poželili su da osjete kako to izgleda. Kad su čuli da im poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša ko bude ranjen na Allahovom putu ili pogine, tako, na Allahovom putu, doći će na sunji dan sa ranom koja će mirisati mirisom iska. Oni nisu omirisali dunjaluk kao ovi nego znaju da inšala ta krv miriše i naprotiv gospodo ministri oni kad poginu nisu mrtvi a vi ste mrtvi kad ste živi fikulubih im mered vi ste prava ološ i šljam i otpad od muslimana pravi ste munafici Uzeli ste vlast i državu i glumite lažne bogove na zemlji. Ne, ovi su živi. Kaže uzvišeni. Vola tahsebenne ledine putiru fi sebi ili lajim vata. Kaže uzvišeni. Nemoj nikako da pomisliš da ti nam um padne da su mrtvi. Ne, kaže uzvišeni. Oni su živi. Oni nisu mrtvi. Bel ahja'um an rabbihim yurzaqun. I ne samo to, nego su kod svoga gospodara yurzaqun u velikoj obskrbi. Našli ono što im je gospodar dao. Oni nisu teroristi, niti su otišli u tuđe zemlje da terorišu druge narode i ljude. Nego su otišli da terorišu Allahove neprijatelje i one koji svaki dan već godinama ubijaju, siluju, pale i našim ministrima da Bog da njihove duše od tjelesa bile odvojene. Nije nikako bilo i to je bilo im je teško da upali internet. Skoro sve medijske kuće pokazuju šta se dešava u Siriji. Ovi će samo prikazat kada vide da jedan, alhamdulillah, od bosanaca dao svoj život za lavu vjeru. To ismeta šeitanu. To šeitanu ismeta. Treba da dane život za Kemala Ataturka, za druga Tita, za državu, za partiju, za demokratiju, a za Laha ne smiješ. Smiješ i kako? Naprotiv, ovo ti je naređeno. Oni su otišli da brane čast, da brane čast muslimana i umeta. Otišli su jer ih tamo nije pozvao Bush i Obama, nego su čuli riječi gospodara svoga i naroda koji kažu يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا Čuli su riječi gospodara i onih koji pozivaju gospodaru naš izbavi, izbavi nas iz ovog grada čiji su stanovnici zalivi i ti nam odredi zaštitnika i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. Neka znaju dobro ministri koliko god zabranjivali, udarali nam zabrane, neka znaju dobro, nikad ni jedan muđahid nije zamolio ministra da ode branit Allahovu vjeru. Nikad ni jedan muđahid u istoriji islama nije zamolio nikog fičferića, dunjalučara, nikad. Nego je samo zamolio Allah da ga uputi, da ga pomogne i da završi tamo gdje treba da ode. Oni su otišli jer su čuli riječi svoga gospodara. Rabbena afrigu alejna sabran wa tawaffana muslimin. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da umremo kao mu'mini, kao muslimani, kao vjernici, kao muđahidi, a ne kao demokrate. Ovi bi voljeli da mi danas umiremo za njih, Voljeli bi da mi ginemo za njih, da radimo za njih. E, nećemo. To ugovoru sa Allahom nema. Oni se nisu odazvali Americi. I vama. Već su se odazvali poziv, pozivu gospodara Tebara Keotala. Čuli su da njihov gospodar opisuje kakve su nagrade. I gdje se nalaze duše oni koje odu svome gospodaru? Kako kaže poštanik sallallahu viselem, zaista se kaže duše šehida nalaze unutar zelenih ptica koje borave na svjetiljcima okačene u One od hodaju slobno lete po džernetu onda se vrate u te svjetiljke Njihovi gospodar pogleda i upita i kaže, želite li nešto? Šta da poželimo pored ovakvog rahatluka? Šta želite? Pita gospodar. Tri puta pitanje pa oni kažu, o gospodaru, voljeli bi da vratiš naše duše, da se spoje s tijelima nazad na dunjaru, zašto? Pa da ponovo poginimo. E, moji ministri, Za razliku od vas koji ćete ako tako završite govoriti Kalu robena emete nas neteni wa ahjejete nas neteni fahteraf na bizunobina feheli rahuluđi min sabir gospodaru naš dva puta se nas u smrti uživio ima li puta da izađemo ima li, pa, ima li išta da izađemo odavde da radimo dobra djela nikad Imali ste vi put. Vas su moji robovi pozivali. Ali vi ste im se toliko rugali, hapsili, ubijali, klali, zatvarali, uznemiravali, predili, a mene ste zaboravili. Danas ću ja zaboraviti vas. Allahu naš, nemoj nas zaboraviti nikad. Danas ću ja vas zaboraviti. Pa će im reći uzvišeni, gospodo ministri, faraone, Hitleru, svima koji se ne budu pokali, reći će uzvišeni, Allahova odratnost prema vama, kad ste bili pozivani na dunjaluku, bila je veća od vaše odratnosti, sada u džehennemu, prema vama samima. Oni nisu otišli. Kako bi zaradili za ovaj svijet? I nisu otišli tako mi Allaha kao plaćenici. Dok čitava Amerika i sve njene zastave koje im robuju ubijaju ljude za pare. Ubijaju žene i djecu za pare. Čiste gradove i sela sa lica zemlje za novac. Normalno da je njima nejasno da mu džaj negine za Za pare nego da Allahova riječ bude gornja. I trgovine koje ovi imaju nisu ni blizu sa trgovinom koju nudi Allah tabaraka u utala. Kaže poslanik ali selatu salatu vasalam tako mi onoga u čivoj ruci moja duša volio bih da budem ubijen na Allahovom putu pa da budem vraćen pa ubijen pa da budem vraćen pa ubijen pa da budem vraćen tri puta ponavljam. Volio bih, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, o misionari, o daje, islamska zajednico, vi koji sebe nazivate muslimanima, vi koji kažete da vam je Mohamed sallallahu alaihi sallam uzor i poslanik, dosta je laganja. On kaže, volio bih da bude ubijen na Allahovom putu. A vi kažete da ovi idu nepotrebno ginuti. Jest. Kad ste slali sa aerodroma u Sarajevu bošnjake u Afganistan da ubijaju našu braću i sestre i muslimane, to nije nepotrebno. Kad šaljete u Pakistan, u Jemen, u Somaliju, ne vratili se nikada Bog da. To vam je dobro. Zato što odgovara vašim bogovima. Jer ste tad u tom slučaju na vas obama neće naljutiti. Vi srbite Allaha te bareke od tala i straha od svojih ljudi, od onih bogova koje nazivate bogovima, a koje Allah sve stvorio, a nisu bogovi. Jer la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah, ne ima Boga osim njega. Jednog jedinog, a on se zove Allah te bareke od tala. Ovi nisu otišli da lažu i da petljaju jer su čuli da postoje pijace na kojima se kupuje njihov život. Čuli su da Allah te bareke od ta'ala nudi trgovinu. Kaže Allah azza wa jel Inna Allahe štara minal mu'minine anfusehum wa emualehum bi enne lahumul džanne yukatilu nefise bilillah fayaqtaluna ma yuqtalun Allah je od vjernika kupio živote njihove Allah uzvišeni kaže da on kupuje život Ja bi braćo moja i sestre bio izdajica ove vjere Ja bi bio izdajica ove vjere kada bi krili neke ajte i straha da se neće neko na nas naljutiti. Ako se Allah na nas rasrdi, džaba nam svi ovi okolo. Zato treba govorit kako bi se umilili Allahu te bareke o te ala. Oni su čuli da treba braniti islam i muslimane i pročitali ugovor koji Allah objavi. Kakav divan opis ovog ugovora. U njemu stoji Allah s sobom sklapa ugovor sa mu'minom i ovaj ugovor je, braćo moja, objavljen u sve tri knjige. Inđil, Taurat i Kur'an. Zato uzvišeni kaže ovde i štara kupio je u prošlom vremenu. Šta ovo znači? Da je stvar završena. U prošlom vremenu kupljeno je. I pogledajte, Allah kupuje ono što njemu i pripada. Allah kupuje ono što je stvorio. Ne treba to njemu. I ti kažeš ministre, gadi mi se da im imena spominjem. Da je nepotrebno giniti u Siriji, u Afganistanu, u Jemenu, tako mi Allah lažite. Lažite tako mi Allah. Uzvišeni kaže da je to i tekako potrebno. Pa pogledajte, Allah je stvarni vlastnik i metka i svega što vidimo i ne vidimo. I kupuje to od nas. Ova zarada je zagarantovana. Allah te barek ve taala kaže ja u ledina amenu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim o vjernici hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti recesija demokratija, Hitlera, komunista, problema, belaja, hoćete li da vam ukažem, kaže više ni. Šta se prodaje? Kolika se cijena nudi? To menune bi Allahi wa Rasuli, wa tu džahidu na fise bi lillah, bi je muvaliku me fusiku. Kaže uzvišeni, vjerujte u Allah njegova poslanika, sallallahu i selem, i mecima svojim, i životima svojim borite se na Allahovu putu. Kaže uzvišeni, zalikum hajru nekum in kuntum talemun. To vam je bolje. Ovo to vam je bolje, znači to je najbolje. To je jedino. Gledajte, breću. Ko to od nas želi nešto kupiti? Koliko danas ljudi ginu i za kakve ideale? Samo ti gazda kaže privatnih plata je tolika. Šta treba potpisati? Gdje treba potpisati? Ovi fećferići ovdje u Bosni. Ove blatonje i ovi prevaranti i lopovi. Ne vole nikako da se muslimani okupe. Oni ne vole Muslimane. Oni vole muslimane samo one koji su po mjeri Zapada i Amerike. Oni vole muslimanke koji vole da se oblače sa malo tanjim strukom, sa izraženim grudima i zadnjicama. Nek stave malo na glavu. Ali kako izgleda dobro uopšte nije bitno. Oni ne vole muslimane koji nose brade. Oni ne vole muslimane koji vole Allaha. Oni ne vole muslimane koji im se suprostavljaju. Oni ne vole muslimane osim kad se muslimani ubijaju, kolju i tlače. Taj musliman je za njih najbolji musliman. Koji leži mirno i čeka da ga neko zakolje. Braćo moja, Allah te bareke o tala je obećao mu muđahidima. Onima koji se bore na njegovom putu džennetske bašće i rijeke, društvo šehida, društvo iskreni, društvo poslanika. Neka je na njih sve selam i Allahov spas. Ovo je divno društvo. Nama je obaveza da se ogradimo svi oni koji napadaju islam i muslimane, koji napadaju islam i muđajde, Kogod da se nađe, nama je obaveza da kažemo da mi nismo ona opcija koja je kukavički prihvatila ovu vjeru. Da mi nismo opcija koja se igra i zabavlja. Da smo opcija koja je naređena šerijetom. Kada boli jednog muslimana, sve boli. Sve boli. I nema ga danas na dunjaluku. Koji imalo ima umar, imana u sebi. A da ga ne boli ne samo stradanja muslimana u Siriji, nije samo džihad u Siriji, nego i Afganistan, Palestina, Jemen, Filipini, Somalija, Čečenija, Kavkaz i tako dalje i tako dalje gdje god se muslimani dozovu sebi. Gdje god muslimani pozivaju pomoć, svakom muslimanu je obaveza na bilo koji način koji može. Da li novcem, da li tijelom, da li ne znam na bilo koji način da se odazove pomoći muslimanima. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون Allah je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom da je uzdigni za svi vjera. Mi ćemo raditi koliko god to bilo krivom mušicima. Nas neće zavarat njihov bajram namaz. Nas neće zavarat. Makar oni klanjali svaki dan i postili hađ obavljali, a napadali muslimane. Nije se ministrima našlo u njihovim perima da kažu šta će šije ovdje u Bosni. To im ne smeta. Nije im zapalo za oko ovoliko frakcija koje financiraju ubijanje muslimana u Siri dalje. Nije im zapalo za oko da upitaju Irance ili Šije ili Ruse ili Karadjiće, Mladićevce, šta to radite? Zašto će? Kad su se ujedinili i kad su ovi koji predlažu ovakve zakone u stvari produžene ruke cionista. Ovaj govor ja znam, braćo moja i sestre, da bi mogao koštat. Znate koliko me za to briga? Isto oko za suhim listom koji je prošli godini opuo negde sa drveta. Znate zbog čega? Iz poštovanja prema onima koji danas liju krv za Allahov vjeru iz poštovanja prema dajima, prema ulemi, iz poštovanja prema islamu i muslimanima, iz poštovanja prema muslimanima, iz poštovanja prema poslanicima, prema Allahu te bareke o ta'ala. Allaha molim da nas učvrsti, da nikad ne pokleknemo i da govorimo riječ istine koliko god to bilo kome krivo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah te bareke u ta'ala kupuje samo ono što vrijedi. Neće kupiti svašta. Allahu ne trebaju ministri. Allahu ne trebaju demokrate. Zamislite kupac je Allah te barke od tala. Hoće da kupi samo što vrijedi. Odgajajte svoje djece da budu muđajni. Odgajajte svoju djecu da budu muslimani, mu'mini. Nemojte učiti lažama, prevarantskim idejama da je nama u demokratiji lijepo, nikad odgajajte svoje djecu da budu ponosni. Ali pamet u glavu. Pamet u glavu. Allah te barake u tala nam naređuje da pitamo učenje ako ne znamo. Ako ne znaš odgovor na pitanje, pitaj svoje srce pa ćeš vidjeti. Traži, naći ćeš. Allah te barake u tala. Obećao je pomoć islamu i muslimanima. Obećao je pomoć svima onima koji rade na polju uzizanja njegove riječi. Allah te barke od tada svoje obećanje neće iznevjeriti. Kaže uzvišeni Uhra tuhibbu neha nasru min Allah i fathum karim obešir il mu'minin. Kaže Allah azza wa a da će vam i blagodat koju jedva čekate. Gledajte koju. Nasru min Allah. Ima li danas muslimana koji ne osjeća u prsima jedva čeka ovu pobjedu? Tako vam Allah ako nema. Ako ima musliman da ne čeka jedva pobjedu, on nije normalan nek pita sebe za svoj iman. Allah uzvišeni kaže Nasru min Allahi fethun karib Ovaj nastav, braće moja, je općenit. Znači, kompletna pobjeda. Da će Allah. Da će nama Allah pobjedu. Da će Allah pobjedu muđahidima. Da će Allah pobjedu muslimanima. Iz etape u etapu moramo proći. Nevjednici će biti sigurno poriženi i poraženi. U to nema nikakve sumnje. Ako uzvišeni kaže na kraju ovoga ajta o beširin mu'minin obraduj vjernike. Nemamo razloga za strah. Nemamo razloga da se brinemo šta će biti sa islamom. O beširin mu'minin obraduj vjernike. Ako je Allah sa muđahidima Afganistana, Iraka, Palestini, Jemena, Čečeni, tako mi Allaha i mi moramo biti. Tako mi njega i mi moramo biti. Hiljade šehida koje vidimo svojim očima svjedoči da nisu dali glavu za demokratiju. Za Allaha, za veđan. Ako je Allah sa njima i mi smo. A tragovi Njegove blagodati i bereketa na poljima džihada su jasni kao sunce u bijela dana. Zato, braćo moja, ako Allah te bareke tala jest sa svim muslimanima i muđahidima koje smo nabrojali i mi smo, i mi smo sa njima koliko god to bilo krivo nevjericima. Allahu naš uzdigni zastave džihada ponizi sljedbenike bolesnih srca smutnji i nerida podari nam šehadet na tvome putu gospodaru naš pomozi mu džahide na svakom mjestu Allahu naš učini ove dane pa bi donosnim za mužahide na svakom dijelu zemlje i spusti na njih svoje blagodati. Allahu naš, otkloni ne da će od njih. Pomozi ih. Otvoni njihova iskušenja. Pomozi muđahide Palestine, Čečenije, Kašmira, Filipina, Afganistana, Sirije, Jemena. Allahu moj, pomozi vođe muđahida, učvrsti ih, uzdigni ih, uzdigni im položaj, pobrini se za njih svojom brigom, zaštiti ih, sačuvaj, sprijeda, straga, slijeva i desna. Allahu naš, učini strele muđahida preciznim, Učusti njihove korake, spusti svoju milost na njih. Allahu naš, spusti svoju milost na zarobljene muđahide, na zarobljene muslimane, na zarobljene daje, na zarobljene alime. Allahu naš, očisti mešidu laksa o židovske pogani, od cionista. Allahu naš, uništi Ameriku. Allahu naš, pomozi muđajde protiv cionijskih okupatora. Allahu naš, mako god bude želio nama zlo, islamu i muslimanima, džihadu i muđahidima, učini da se sam o sebi zabavi. Ukoči njegovo tijelo, Daj mu kaznu njegovom tijelu zaustavi njihove spletke Allaho moj uništi tagute i zulumčare koji ubijaju nevine proljevaju krv muslimana Allaho moj uništi njihove tenkove uništi njihove dvorce uništi njihove imetke pošalji im kaznu onako samo kako ti to znaš i umiješ Allaho moj smiluj se našim mrtvima od muslimana primi svoje borce kao šehide stavi njihove duše i okači u arš Allahu moj otvorni nedaće od cijeloga umeta ujedini muslimane ujedini muslimane ujedini muslimane sjedini njihova srca podari nam razum u vjeri gospodaru nebesa i zemlje pomozi islam muslimane Molimo te da ubrzaš svoju pomoć i pobjedu. Gospodaru Arša veličanstvenog, tako ti svi tvoji imena kojima si sebe nazvao u Koranu i ona koja si ostavio kod sebe u gajbu, pomozi islam i muslimane u čvrsti pozicije muđahida, uništi Bešara Lasada, uništi njegove vojske, uništi njegove daje, uništi njegove pomagače, Uništi one koji su sa njim u paktu. Uništi prodane duše od islama i muslimana. Uništi munafike. Uništi sve one koji su se drznuli da ugase tvoju riječ na zemlji. Gospodaru nebesa i zemlje, ojačaj džihad i muđahide. Pomozi džihad i muđahide. Učini da srca muđahida rade i kucaju samo za tvoju vjeru. Gospodaru nebesa i zemlje, Ja te molim da nam oprostiš. Ono što sam pogrešio, to je od mene. A što sam pogodio, to je od tebe. Gospodaru moj, učvrsti nas, poštedi nas iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na dunjaloku kaboru i na sudnjem danu. Ne daj nam da govorimo ono što izaziva tvoju sržbu. Ne daj nam da radimo ono što izaziva tvoj gnjev. Uvedi nas u džennet. Uvedi nas u džennet. Uvedi nas u džennet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akimu sara.